uyu munsi nk'aya mango uyu munsi tubaganirira ku bijyanye n'agateka k'abapfunzwe ko kuronka ibifungurwa ni kuki bitegekanijwe kwako gateka ko gufungura bakagumana mbega abafunzwe bafungurirwa gute ni bande hoho bajejwe gukurikirana ko ako gateka kubahirijwe inyishu z'ibi bibazo hamwe n'ibindi ni muri kino kiganiro mwateguriwe na Alain Desire Bukeyeneza Evrard Habyarimana yamfashije kwegeranya amajwi turabahaye ikaze hewe washitse aha ni ku isanganiro mu gutangura kino kiganiro Evra Habyarimana aganira na bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura babona ko abapfunzwe bagumana agateka ko gufungura naho baba badafise umwidegemvyo aba ategerezwa kuronka baravuga yuko umuntu afunzwe hariho uburenganzira bumwe bumwe ataba agifise nk'aho bamwimye nk'uburenganzira bwo gufungura ibifungurwa byiza hoho mubyumva gute nka mwebwe nkaho nyirumva abapfuye kabiri abapfuye mu mutwe hama ugaca usanga n'amagara yiwe ntagenze neza kandi n'ikindi nacyo ni nk'uko nk'umufungwa adafite n'uburenganzira bwo kugenda kwivuza kandi arembye ni benshi baba bapfiriye mu ibohero eh, kandi nk'ibyo ahubwo mudusabira nk'umufungwa naho yaba yagiriye icyaha ashobora gufungurirwa ukuri kwamye hama akanavuzwa kuko hari igihe umufungwa agwara kubera impamvu yo kudafungura bafungura kubera tubona yuko iyo bafunzwe baba bahanywe ego baba bahanywe kugira ngo ntibaze basubire icyo kintu ntibaze basubire icyo iryo kosa rero mbona yuko rero uri kurahanwa rero nicyo gituma tuvuga yuko boza barabafungurira neza nk'abandi kugira nabo baze babona ati nubwo mbayeho gutya na gutya mbayeho neza rijya kosa nibyo ejo cyangwa ngiye kwikosora uburundi burafungurira abanyororo ariko ngo ntibishemeye kuko ngo bafungurirwa ibidakwiye umukuru w'ishyirahamwe AVDP riharanira agateka k'abapfunzwe Jean Pierre Ninteretse avuga ko byibonekeza cyane iyo abapfunzwe babaye umurengera aho bigeze ubu sinovuga ko byoroshye barafungurirwa mugabo bidashemeye cyane kubera ahanini biva ku bitigiri byagiye biraba byinshi mu mabohero nka yose y'igihugu urabona ahari hagenewe nk'abantu ijana ugasanga hariyo amajyana umunani urumva ko gufungurwa bica bigorana ni ukuvuga ko biyongera ko bagabura ibyo byari bibagenewe urumva rero mu burundi ahanini mu mabohero usanga tudafashe ubwinshi bw'izo fungurwa bagaburirwa nk'umuryango umwe n'ibiharage n'umuceri ibyo bintu ntibikwiye kuko murabona mu mahoro ngene bimeze abanyuro bategereza kugaburirwa ni leta kuko hajya bari mu ya leta yego hariho n'abagira neza baza barafasha nka seseye igatanga ifungurwa rimwe rimwe mugabo ntibikwiye urumva uko biyongera rero baba ku kwezi bari bateguye ibyo by'abantu bangana amajyana atatu bagasanga hagezeyo atatu na mirongo itanu abo mirongo itanu bategereza kuca bagaba utwo tundi baca bakura kuri utwo urumva rero ni ingorane harya rero usanga kenshi usanga harimo ingorane usanga ngo abanyororo ngo bagumutse ngo bariko barondera basaba ko bogaburirwa biva kuri ibyo biva ngene ivyo byo kurya baba babironse ari bikeya ari ntica ntikize hajya rero mu maboheramwamwe hariho imice myinshi hariho abagaburirwa ngaho nyine n'abandi bagenda bakironderera bobo n'aho atamwidegemvyo aba afise umushingwamanza gamariyere niyo nkunda avuga ko n'ibwirizwa shingiro ry’u Burundi hamwe n'amasezerano bwashizeko umukono vyubahiriza cane ako gateka ubwa mbere twobanza tugahera kwibwirizwa shingiro Burundi mu ngingo yaryo ya mirongo ibiri na rimwe iravuga yuko umuntu wese zina kiremwa muntu ateza kubahirizwa agaciro n'agateka kiwe n'icubahiro hanyuma ikongera ikavuga yuko aho gateka gategerezwa no gukingirwa hanyuma ikongera ikanavuga yuko ukutubahiriza ako gateka kiwe bihanwa n'igitabo mpanavyaha urumva rero yuko muri ako gateka harimwo no gufungurirwa iyo umuntu adafunguriwe ako gateka kiwe kaba kahonyanzwe iryo bwirizwa shingiro nyine riravuga yuko amasezerano mpuzamakungu cyane cyane amateka n'amategeko yumvikanywe ko n'ibihugu bigize umuryango byunze ubumwe ku isi ibyo byumvikanye ko bikongera bigashyirwa ahabona ku igenekerezo rya cumi kigarama igihumbi kimwe n'amajyana icyenda na mirongo ine n'umunani hamwe n'amasezerano mpuzamakungu yerekeye agateka kajyanye n'ubuzima bw'abantu hamwe n'ibya politike eka mbere n'amasezerano ya afurika ajyanye n'iby'agatekakazi na muntu n'abanyagihugu yuko ingingo zose ziri muri ayo masezerano zigize iryo bwizwa shingiro ry'uburundi nyine ni ukuvuga yuko kutubahiriza ingingo eh, imwe y'ayo masezerano ari nko guhonyanga cyangwa kutubahirizwa ingingo y'ibwizwa shingiro ry'uburundi aho rero twaca tugenda nko ku ngingo ya gatanu ibyumvikanye ko bikongera bigashyirwa habona n'umuryango w'ibihugu byunze ubumwe ku isi nuvuga nti nka declaration universelle de l'homme mu gifaransa hama n'ingingo y'indwi y'amasezerano mpuzamakungu yerekeye ubuzima bw'abantu hamwe n'ibya politike eka mbere n'ingingo ya gatanu uh, y'amasezerano ya afurika ajanye n'ivy'agateka ka muntu n'abanyagihugu iravuga neza yuko ata muntu n'umwe barekuriwe yuko akoregwa agahohotero canke ngo ahabwe ibihano biteye isoni kandi bibabaje mbere bitosekaza ubuzima bwiwe ahantu ucanja rero no ku ngingo ya cumi agace ka mbere y'amasezerano mpuzamakungu twavuze ajanye n'ivyerekeye ubuzima bw'abantu hamwe n'ivya politiki ivuga yuko umuntu wese yahagaritswe umuntu atacidegemvya ari mu nzego za leta hategerezwa kubahirizwa agateka kiwe kandi agafatwa runtu rero ibyo byose mu gihe umuntu atashoboye gufungurirwa no kuvuga yuko izo ngingo zitaba zitubahirijwe kandi twafata yuko ibwirizwa shingiro riba ritubahirijwe nk'uko ryo nyine ribivuga mu ngingo yaryo ya cumi n'icyenda hariho rero ingingo ibyo bihugu bigize ubumwe ku isi byishiriyeho harimwo n'uburundi twokwigira hamwe n'ibwirizwa ryo mu bihumbi bibiri na gatatu ry'uburundi eh, rigenga itunganywa ry'amabohero iryo bwirizwa ry'uburundi rigenga itunganywa ry'amabohero ryo mu bihumbi na gatatu riravuga yuko umuntu wese afunzwe imbohe ifise uburenganzira gufungurirwa hamika avuga yuko umushikiranganji w'ubutungane n’umushikiranganji w'amagara y'abantu bategerezwa gushyiraho ingingo yerekana icyo umuntu wese tegerezwa gufungurirwa ariko turatugenda rero kuri izo ngingo ivyo bihugu byifatiye ivyo bihugu bigize ubumwe ku isi zavuye zitirirwa umuhisi Mandela mu gifaransa le règle Mandela ingingo ya kabiri iravuga yuko umuntu wese apfunzwe ategerezwa kuronswa ibifungurwa byiza biteguwe neza kandi bifise agaciro gatuma ubuzima bw'umuntu bandanya bugenda neza mbere n'inguvu ziwe zikagumaho kandi akaronswa n'amazi yo kunywa mu gihe cyose abishatse kandi meza Burundi ngo bugeze ku ntambwe iboneka mu gufungurira abapfunzwe ngo bigatuma hatana indwara zibonekeza cyane Didimon Mvukiye ajejwe igisata c'ubutunzi n'imibano mu buyobozi bukuru bw'amabohero ashikiriza ko abanyororo bahabwa ifu n'ibiharage kimwe kimwe ku magarama amajana atatu na mirongo itanu umunyororo umwe umwe wese hari n'igihe ngo baronka imboga iyo bishobotse abanyururu bo mu Burundi bafungurirwa nk'uko biteganijwe n'amategeko agenga amabohero mu gihugu ayo mategeko nayo yashyizweho na leta y'u Burundi kandi akubahiriza neza agateka k'abanyururu kuko muri ayo mategeko baravuga yuko abanyururu bategerezwa gufungurirwa kandi ku rugero rushimishije kuko muri ayo mategeko baravuga amagarama abanyururu batuye kuronka n'ibindi byukongerezwa kugira ngo amagara yabo agende neza nuvuze amagarama no kuvuga ni ku rugero rubi bisanzwe amategeko uko avuga tubaha amagarama amajyana atatu na mirongo itanu y'ifu ku munyororo umwe hanyuma tugaca tubaha n'amagarama amajyana atatu na mirongo itanu y'ibiharage tukaba tubaha umunyu amavuta hanyuma hariho amasezerano yabaye hagati y'ubushyikiranganji bw'amagara y'abantu n'ubushyikiranganji bw'ubutungane kugira ngo barabire hamwe kugwa kugira ngo amagara y'abanyororo yitabweho gusumba mu kubavura mbere no kubifungurwa ayo masezerano aravuga neza yuko umunyororo mu gihe byoshoboka ko ashobora kuronka n'imboga kugira ngo ashobore kuronka amagara meza mu gihe yaronse ayo magara magana atatu mirongo itanu y'ibiharage n'amagara magana atatu mirongo itanu y'ifu si ivyo gusa abanyororo bagize icyo bakora kubera ko hari ibikorwa usanga bakora by’ingufu nabo nyine bararonka amagarama ijana ayo magarama ijana rero ku muntu nahiza yiyongera kugira ngo izo nguvu baba bakoresheje kugira ngo bazigarukane wumva ibyo navyo byarapimwe n'abahinga basanze neza yuko ivyo byo kurya vyonyene tubaha bipima amakarori arenga ibihumbi bibiri n'amajana umunani ku bahinga rero babinonosoye barabona neza yuko ahubwo ayo makarori akwiye ku muntu w'umukozi kandi ko amagara iwe aba yubahirijwe mbere ababizi cyane bavuga yuko amakarori umuntu akeneye ku munsi ari ibihumbi bibiri n'amajana atatu ibyo nibyo abahinga bakoze dufashanya cyane cyane nka seyiseri ikunda kubikora abantu usanga kenshi baraba iby'amabohero eh, abantu usanga bagije agateka kazana muntu nta n'umwe ashobora kugira amakenga kandi bose baravyivugira yuko abanyororo bafashwe neza birekeye gufungura kuko ikintu cyo garagaza yuko ibyo bintu tuvuga koko tubifitiye ibyemezo nuko ubu dufashanije n'abadufasha nka CICR twarashizeho eh, umugambi wo gutera imboga kandi twahereye mu mabohero atandatu ayo mabohero akaba ari Mpimba, Rubanza, Muramvya, Ngozi, Muyinga. Aya mabohero tuyashiramwo umugambi gutera imboga twigisha uraba cyane abantu usanga baba badafise amagara meza usanga bagiye mu mabohero badafise amagara meza kuko mu mategeko umuntu agize mu ibohero bararaba yuko amagara yiwe ameze neza ibyo natwe turabyubahiriza bakaraba unyuruko ati ngiye mu ibohero agwaye basanze nawe afise ingorane zijyanye n'imifungurire mibi ageze mu ibohero uyu mugambi niwo uca umufasha kugira ngo ashobore kuronka amagara meza abo bantu rero bararonka imboga bakaronka ibisuguti mu gihe binjiye mu ibohero amagara yabo abangamiwe bagaca baronka mbere n'izo mboga zituma amagara agenda neza uyu mugambi rero uzoca ugwizoma bohero yose ku buryo amabohero yose kuva mu kwezi kwa kigarama k'uyu mwaka nyine ayandi mabohero nayo yose ucashikirwa kugira ngo bose bashobore kuronka imboga mu ntumbero y'uko amagara yabo abandanya muntu utumviriye isanganiro urahombye urasizwe n'amajyambere n'ukuri leta ngo irakwiye kwama itegekanya kongereza ibifungurwa by'abanyororo mu gihe babandanije kwiyongera jean pierre ninteretse arongoye ishyirahamwe avdp riharanira agateka k'abapfunzwe abona ko n'amabohero yo yokwama akurikirana neza ntidusaba ko abanyoro bagenda gufungurirwa iba ariyo ntibafungurirwe mugabo byiza bugabanuka bakagabanuka kugira ngo abo baba bariyo nabo bashobore gufatwa neza mu byerekeye ifungurwa iyo bategukanije ibizokora ntibabe bategekanya ko igiti kiguma cyiyongera mhm. kugira abapfunzwe bafungurirwe ari bake vyoroshe umushingwamanza Gamariyeri niyo nkunda avuga kandi ko n'ibwirizwa rigenga amabohero rikwiye guhinduka rikibuka kandi gutegekanya gufungurira abapfungirwa mu busho icyo nyanyugwa kenshi na kenshi turabona mu bintu byerekeranye no gufungwa hari abo usanga bafunzwe by'agateganyo abandi ugasanga bafunzwe kugira ngo bagirirwe amatohoza abandi nabo ugasanga bafunzwe kugira ngo bakore iminyororo baciriwe n'amasentare rero muri icyo gihe abo bantu ntibaba bari mu bibanza bimwe hariho ibibanza ubusho novuga bw'amakomine muri ubwo busho nta na hamwe uzosanga abafungwa bafungurirwa uko rero no guhonyanga gukomeye kw'agateka ka zina muntu gatekanijwe muri ya mabwirizwa no muri ya masezerano twavuga imbere twavuga rero yuko ubwa mbere na mbere amategeko yo ahari kubera aya masezerano mpuzamakungu Burundi bwashize ku mukono aravuga yuko umuntu wese afunzwe ategereza kuronka ibifungu cyo gituma rero nko muri irya bwirizwa twavuze yuko ryohinduka rigenga amabohero mu Burundi boshiramwo nuko n'umuntu afungiwe mu gasho bakerekana neza ingene vyogena n'ingene vyokorwa kugira ngo umuntu wese ahafungiwe aronke ifungurwa nziza kandi zikwiye hamwe n'amazi yo kunywa nk'uko ziriya ngingo twavuze imbere zibivuga hanyuma hakaba n'igenzurwa neza ah, inzego z'igihugu ziba zibicejwe bakaraba neza yuko aya mategeko akurikizwa koko hanyuma n'ikindi ni uko hokubakwa ibibanza bikwiye kandi bikubakwa ku rugero amategeko ategeka eka mbere hoba nuko bagerageza bakagabanya abantu baja mu busho kubera hari usanga bafunzwe bazira ibintu bito bito cyane aho kubafunga bakafunga baha ibindi bihano bitari ibyo kubashyira mu nyororo abafunzwe ngo babandanya gufungurirwa naho baba hari benshi Didumon Mvukiye hajejwe igisata c'ubutunzi n'imibano mu buyobozi bukuru bw'amabohero avuga ko babandanya kumenyereza abanyororo kurima imboga kugira ngo baheze bafungurirwe neza ku bisanzwe amahera leta y'u ikoresha kugira ngo ishobore kwitaho kugaburira abanyururu n'amahera menshi bose ku buryo usanga ari ibintu biremera leta umugambi wo gutera imboga utanguye kuva mu mwaka mbega biratekekanya y'uko ibyo basanzwe bafungura bica byiyongera ku isanzwe uko bitekanijwe umuntu wese uko amategeko yashyizweho na leta yinjiye mu ibohero ategerezwa guca afungurirwa kandi ntawujya uje wundi ni ukuvuga ko winjiye mu ibohero n'iby'iwawe ufungura bica biboneka niyo mategeko tugendera ku igihugu. mu gihe yungurujwe kumva nyine yuko urubanza rw'iyo kumbure yagunguruje kugira ngo yegere sentare cyangwa akunguruzwa kubera ko agwaye akunguruzwa cyangwa kubera ko yegera imiryango aho hose aho agiye ahasanga ibifungurwa byiwe birategekanije ni ibintu rero bagwira bagabanuka leta y'uburundi yaritunganije kugira ngo yiteho gufungurira abanyororo murabye rero aho igihugu cy'u Burundi kigeze eh, mu gukingira agateka k'abapfunzwe mubona ku bijyanye no gufungura hasigaye gukora iki na cyane cyane kugira ngo ako gateka gatere imbere cyane cyane kandi ko agateka bakwa ari ako kwidegembya gusa eh, ku bisanzwe mu Burundi tumaze kugera ku rugero rushimishije kandi ni urugero turabye mu migambi y'igihugu turavye ubushiranganji ubutungane ingene bwitaho amagara y'abafunzwe turabona neza yuko ahubwo tugiye kuza turabandanya kugwiza ibintu vyose vyotuma baronka ivyo kurya inkiro z'imboga nobamenyesha yuko hariho umugambi uri mu bushiranganji w'ubutungane umugambi ahubwo kuhimiriza abanyororo kugira ngo biteho ibikorwa biteho ibikorwa cyane cyane by’amaboko bijyanye n'uburimi n'ubworozi mu mabohero yose kugira ngo ivyo bazoba barimye bishobore gufasha kugira ngo bashobore kuronka nabo ivyo bifuza kandi bijanye n'amagara yabo hanyuma bigatuma nawe abona neza yuko amagara yiwe mu gihe atazoba ari mu irohero ashobora gukora kugira ngo ashobore kubungabunga amagara yiwe ntatungwe n'ibyo yibye ntatungwe n'ibyo yasahuye mugabo atungwe n'ivyo yabiriye akuya ni muri iyo ntumbero rero kugira ngo tubahimirize kugira ngo bamenyere kubaho ku ngufu zabo ni hano ikiganiro agateka kawe c'uno munsi giciye kigarukira tukaba twari ko tubaganirira ku bijyanye n'agateka k'abapfunzwe ko kuronka ibifungugwa murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro murakoze namwe mwagize icyo muterera arakoze na Evra Habyarimana yamfashije kwegeranya amajwi ikiganiro cy'uno munsi